27 skirsnis Lietuvos ir Lenkijos valdovai keliai savo laiškais 1416 metų pabaigoje, 1417 metų pradžioje perspėjo susirinkimą, kad vokiečių ordinas nesukalbamas. Vėliau Vytautui kėlė nerimą 1417 metais rugsėjo mėnesį sudarytos Livonijos ordino paliaubos su Pskovu. Padėtis nepasikeitė ir 1417 metais sausio mėnesį sugrįžus į susirinkimą Zigmantui Liuksemburgui. Kaip tik tuo metu daug triukšmo pridarė vokiečių ordino pasamdyto domininkonų Jono Falkenbergo raštai. Paskvilyje imkis kalavijų buvo įrodinėjama, kad Lenkai ir jų karalius atsimetė nuo krikščionybės. Oficialiame traktate popiežiaus ir imperatoriaus valdžiaus mokslo knyga – Buvo tvirtinama, kad imperatoriaus valdžia yra nemažesnė už popiežiaus ir kad jis gali dalinti pagonių šalis. Falkenbergas reikalavo nužudyti Lenkijos karalių ir gazino Europą kurpiaus sūnumi Vytautu, žadančiu pagirdyti savo žirgus Reinę. Lenkų delegacija pakėlė triukšmą ir Falkenbergas buvo įkalintas. Sudaryta komisija 1417 metais birželio 4 dieną jo teiginius pasmerkė. Patį Falkenbergą pasmerkė ir kai kurios nacijus, bet plenarinėme posėdėje tai nebuvo padaryta. 1417 metais lapkričio 11 dieną Konstanco susirinkimas popiežiumi išrinko Otoną Koloną, prieimusi Martino penktojo vardą. Tai buvo Vokiečių ordino šalininkas, ginčių metu dar įžeistas Lenkų delegatų. Tačiau bažnytiniai Vytauto politikai Martinas V pritarė. Jis prieimė Grigaliaus Samblako vadovaujamą stačiatikių delegaciją. 1418 metais Martynas V patvirtino Jono 23-ojo atliktą Jogailos ir Vytauto paskyrimą vikarais rusų žemėse. Konstanco bažnytinis susirinkimas įsiskirstė 1418 metais gegužės 15 dieną, nieko dėl Žemaitijos nenutaręs. Martynas V gegužės 13 dieną metams iki 1419 metų Liepos 13 dienos pratesė besibaigiančias paliaubas, dėl kurių jau buvo Kujavų brastoje 1418 metų balandį preliminariai susitarė abiejų pusių įgaliotiniai. Naujasis popiežius ketino į vietą atsiųsti savo legatą ginčiui užbaigti. Tai sutapo su Livonijos ordino dar 1417 metų vasarą iškeltą iniciatyvą surengti tiesioginę šalių darybas, kam buvo pritaręs Vydautas. Lenkija ir Lietuva nenorėjo Martino V įsikišimų ir skubėjo plėtoti Livonijos ordino pasiūlymą. Joms pavyko įtikinti popiežių, kad jis palauktų ir 1418 metų spalio antroje pusėje įvyko Tartu vyskupo inicijuotas darybų suvažiavimas Sveliuonoje. Į šį suvažiavimą Lietuvos ir Lenkijos valdovai vyko po 1418 metų pavasarį prasiveržusių žemaičių valstiečių sukilimų, kuris kilo dėl įvedamų valstiečių prievolių žemaičių diduomeniai, siekusiai gauti tai, ką diduomenė turėjo valdovo domene. Nukentėjo kelių didžiūnų ūkiai, buvo užkliudytos ir kai kurios bažnyčios. Sukėlėliai buvo įpuoliai kryžiuočių valdas, kur padarė nuostolių. Vytautui teko dėl to aiškintis. Ordino propaganda šaukė apie žemaičių pasipriešinimą krikščionybei, nors sukėlėlių motyvai buvo socialiniai, o ne konfesiniai. Žemaičių seniūnas Kes Gaila, surinkę žemaičių bajorus ir įsikišus pačiam Vytautui, sukilimą greitai nuslopino. Šie neramumai sutapo su kur kas rimtesniais politiniais įvykiais. Horodlės akto dar labiau pabrėžtas katalikų įskyrimas ir Vytauto konfliktas su Fotijumi atgaivino pasaulietinės tačiatikių diduomenės opoziciją, kurios vėliava vėl tapo švitrigaila. 1418 m. kovo pabaigoje kunigaikščiai Danielius Ostrogiškis, Aleksandras Nosis ir Andrius Smolenskietis remiami daugiausia voluiniais bajūrų, išlaisvino iš Kremeneco pilies jauniausiai Algirdaitį. Samokslininkai užėmė Lucką, tačiau didžiojo kunigaikščio administratoriai juos greitai izoliavo. Švedrigaila per Valachiją turėjo bėgti į Vengriją ir Austriją, pagaliau atvyko pas Konstanciją buvusį imperatorių Zigmantą. Gudrusis Liuksemburgas, kaip visuomet nieko konkrečiai nepadėdamas, siekė juo pasinaudoti, tačiau daug pavojingesni buvo 1418 metais birželį užsimesgė Švitrigailus kontaktai su Vokiečių ordinu. Atvykusi į Veliuoną Švitrigailą, Vokiečių ordino vadovybė panaudojo kaip skaudų dirgiklį Vytautui. Jį atsiuntė plačiai atstovaujama delegacija. Didįjį magistrą Mykolą Kuchmeisterį lydėjo Vokietijos ir Livonijos magistrai, Rygos arkivyskupas Pamario, Varmijos, Tartų vyskupai, svarbiausiai komtūrai. Vokietijos imperijos kunigaikščių, tarp jų Reino Pfalzgrafo ir Mainco arkivyskupo ir miestų atstovai. Ordino delegatai pareiškė, kad jų nevaržo nei Torno sutartis, nei būdos nutarimai. Vytautas ir Jogaila atmetė ordino pasiūlymą paklusti popiežiaus arbitražui, motivuodami tuo, kad jis dar nesusipažinę su byla ir puikiai nujausdami, ko kryžiuočiai tikėjusi. Abipusiais įsiskyrė net neatsisveikinusius. Nebuvo atsisakyta tik tartis, tarpininkaujant imperatoriui, dėl tolesnio paliaubų pratesimų. Ne viena iš jų nepamiršo dėl to įsiųsti skundus Zigmantui Liuksemburgui. Antrasis veliuonų suvažiavimas tapo diplomatinę kryžiuočių pergalę. Į Lenkijos, Lietuvos ir Vokiečių ordino ginčą įsitraukė Vokietijos imperijos valdos ir viskas dar labiau kreipė ginčių sprendimą į Zigmanto Luksemburgo rankas. O čia dar Martynas V. 1419 metais vasario 6 dieną įsiuntė savo legatus Spoleto vyskupą Jokūbą ir Ferdinandą iš Lugošo į Lenkiją. Jo 1419 metų sausio 20 dienos buliai draudė jo gailą ir Vytautui kariauti prieš vokiečių ordiną. Savo ruoštų Vokietijos imperijos kurfiurstai siuntė kryžiuočius palaikančius laiškus Martynui Penktajam, Zigmantui Liuksemburgui ir jo gailai. Pastarasis bandė nuo popiežiaus įsisukti, susitarę susitikti su Zigmantu Liuksemburgu špiže, bet pakeliui jį užklupo Martino penktojo legatai. Karaliui teko atidėti šį susitikimą ir sutikti, kad legatai tarpininkautų. Buvo numatytas suvažiavimas Gniepkove, Kujavuose. Lenkijos ir Lietuvos delegacijos jie atvyko 1419 metų gegužės mėnesį. Vokiečių ordino delegacija apsistojo Tarne. Lietuva reikalavo žemaitijus su Užnemunė ir Klaipėda. Ordino delegatai, kaip visuomet, rėmėsi sutarčių dokumentais. Kryžiuočiai sutiko atsisakyti žemaitijus, bet stengėsi siaurinti jos ribas. Popiežiaus legatai spaudė sutikti su kryžiuočių sąlygomis. Lietuvių ir Lenkų delegatai atsikalbinėjo neturį reikiamų įgaliojimų. Dėrybos išširo ir legatai 1419 metais gegužės 12 dieną Torne išdavė ordino atstovams paliudėjimų raštą, skelbiantį, kad ordinas yra teisus. Lenkijos ir Lietuvos diplomatija patyrė triuškinantį pralaimėjimą. Visa šitaip susiklaušiusi situacija vėl stumė jo gailą ir Vytautą į Zigmanto Liuksemburgo glėbį slegiant šviežiam Gnievkovo torno darybų įspūdžiui. Jogailas susitiko su imperatoriumi Kezmarke 1419 m. gegužės antroje pusėje. Jogaila buvo priversta susitaikyti su Švitrigaila, kurį ir Lenkijoje palaikė įtakingi didikai Šafransai. Švitrigaila gavo Opočno seniūniją. Šiaip Zigmantas Kezmarke buvo labai lipšnus veikė ir susigiminiavimo motyvai. 1416 metais mirusi antroji Jogailo žmona buvo Zigmanto žmonaus sesuo. Imperatorius įsiuntė popiežių iškilmingą skundą dėl legatų sprendimų ir prašė šį sprendimą panaikinti. Visą tai skatino jo gailą gegužės 18 dieną išduoti savo ir Vytauto vardu raštą, be jokių sąlygų pripažįstantį Zigmantą superarbitru. arbitru. Pastarasis tą pačią dieną raštiškai apsėmė spręsti bylą ir užbaigti ją iki 1419 m. rugsėjo 29 dienos. Zigmanto Luksemburgo pozicija privertė Martyną V kiek sušvelninti savoje. 1419 m. rugsėjo 23 dienos raštu jis pripažino, kad jo legatų torno sprendimas neturi pažeisti jo gailus ir vytauto teisių, nes jį darant nebuvo jo atstovų. Tačiau pasklidus Kesmarko susitarimo garsui, Zigmantų Liuksemburgų ėmė nebepasitikėti vokiečių ordinas ir nesutiko pripažinti jo superarbitru. Zigmantas apsimetė, kad net jėga ruošiasi palaikyti Lietuvą ir Lenkiją. Fiktyvus Zigmanto Liuksemburgo palaikymas ir Lenkijos bei Lietuvos diplomatiniai pralaimėjimai paskatino jas griebtis karo veiksmų, kur tikėtasi pranašumų. 1419 metais Liepos 15 dieną Jogaila ir Vytautas sudarė sąjungą prieš vokiečių ordiną su Danijos karaliumi Eriku. Livonijos ordiną buvo numatyta iškelti į Kiprą, o jo žemės pasidalinti. Lietuvos ir Lenkijos kariuomenės vėl susijungė prie Červinskų. Karui prasidėti sutrukdė atvykęs Martino V legatas, Milano arkivyskupas Baltramiejus Kaprym. Liepo 16 dieną jis paprašė, kad jo gaila ir Vytautas nekariautų. Buvo nusiųsti jo pasiuntiniai pas ordino vadovybę, kurado ankstesniuosius popiežiaus legatus. Veikiamas popiežiaus atstovų Zigmantą Luksemburgą pripažinti arbitru pagaliau sutiko ir vokiečių ordinas. Liepos 19 dieną didysis magistras išdavė atitinkamą raštą. Popiežiaus legatai pratėsė paliaubas iki 1420 metų Liepos 13 dienos – sąjungininkų kariuomenė sugrįžo namų. Tai baigėsi atsitraukimų karas. Zigmantą Liuksemburgą vėl užgriuvo Vokietijos kunigaikščių prašymai palaikyti Vokiečių ordiną. Apsikrovęs įvairiais reikalais, imperatorius dėlsė imtis arbitražų, nors jau artėjo jo žadėtojų rugsėjo 29 dienos data. Susitikę Sončia rugsėjo 8 dieną – Zigmantas Liuksemburgas ir Jogaila sutarė, kad sprendimas bus paskelbtas 1420 m. sausio 6 dieną Vroclave, kur turėjo susirinkti Vokietijos imperijos Seimas. Viskas įvyko, kaip imperatorius ir buvo numatęs. Zigmantas Liuksemburgas paskelbė arbitražinį savo sprendimą, visiškai apvildamas Jogailus ir Vytauto lūkesčius. Pagrindu buvo paimtos Torno sutarties sąlygos, bet to labai susiaurinto Žemaitijos ir užnemunės ribos. Sausio 12-13 dienų naktį žinia apie Vroclavų sprendimą pasiekė jo gailą ir vytautą, tuo metu bausius dauguose. Jie to jau pati siuntė į Vroclavą savo sekretorius Bignevą Olesnickį ir Mikalojų Cebulką. Sausio 30 dieną jos oficialiai prieimė imperatorius. Jogailos ir Vytauto pasiuntiniai griežtai protestavo prieš Zigmanto sprendimą. Po šio demaršų prasidėjo įprastas tokiais atvejais susirašinėjimas ir keitimasis pasiuntiniais, bet šiuos įvykius ženklino viena detalė, iškilusi jau Olesnickio ir Cebulkos misijoje. Pastarojo pasiuntinio pareiškimas buvo gerokai griežtesnis už Olesnickio. Vytauto sekretorius pabrėžė, kad jo valdovas atsisako draugystės ir sąjungos su Zigmantu, kuris pats pasiskelbė jo priešų. Toks nesuverenaus kunigaikščio pareiškimas Romos imperatoriui atrodė pernelyg įžūlus. Iki šiol klusniai žongliavęs Jogailos ir Lenkijos suzerenitetu, Vytautas žengė žingsnį vedant į atskirą poziciją. 15 amžiaus antrąjį dešimtmetį Lietuva pasikeitė dar labiau negu per pirmuosius Vytauto valdymo metus. Žalgirio pergalė dėmė saugų gyvenimą, pastebimai paaugo miestai ir pagyvėjo prekybą vyko luominė elito struktūrizacija. Stambieji lietuvių bajūrai susipažino su užsieniu. Pavyzdžiui, jie dalyvavo tarptautinėme riterių turnyre Budoje. Galėdami tik kukliai talkinti Lenkijos diplomatams, Lietuvos atstovai vis dėlto pamatė bažnyčios susirinkimą, įgyjo šiokią tokią nuovoką apie jo diskusijų tematiką ir pobūdį. Tiek didysis kunigaikštis, tiek ir valdantysis elitas galėjo įsitikinti, kiek Lietuva dar nepasiruošusi bendrauti su Europa įvairiais lygiais. Todėl tarsi atsakymas į visą tai buvo pirmųjų lietuvių studentų pasirodymas Krokovos universitete. Tokiais politiniais studentais buvo ir lydintieji Lenkų daktarus bei licencijatus lietuvių diplomatai. Jie dar nemokėjo lotynų kalbos, bet jau žinojo, kur ir į ką reikia kreiptis jūs nemokant. Žinant, ko trūksta, jau buvo imamas ir atitinkamų priemonių. Stiprėjant ir vis geriau savo galimybę suvokianti Lietuva kaupė jėgas drąsesniems žingsniams į Europą. H. Vytauto didžiųjį politiką. Vroclavo sprendimas parodė Lenkijai, kad ji nors ir pasiekusi Žalgirio pergalę, tebi yra Europos provincialė, o Lietuva gavo progą įsitikinti, kad net iki tokios padėties jai dar toli. 1415 metų Konstanco susirinkimas pasmerkė kaip eretiką ir sudegino ant laužo čekų magistrą Jūną Husą, kurį nepykantą Čekijos bažnyčioje įsigalėjusiam aukštajam vokiečių klerui paskatino skelbti anglų opozicinio teologo Jono Viklifo idėjas. Tai, ką Vytautas ir Jogaila padarė mūšio lauke Jonas Husas, perkelė į suvokimo ir mąstymo pasaulį. Vidurio Europos rytinė periferija – subendusi politiškai, nebenorėjo tenkintis jai tekusią outsiderio padėtimi, o jos nepasitenkinimas įgavo priešiškumo vokiečių tautai, kuri naudojosi savo pranašumais išraišką. Atsakydami į susidorojimą su jaunu Husu, čekai pakilo ginti jos skelbtų tiesų. Čekijoje prasidėjo Husitų revoliucija. Į Europos brandulio dvasinio elito diktatūrą čekai atsakė visa savo tauta. Lenkija galėjo atsakyti tik diduomenės apimtimi ir darė tai veikdama politinę regiono raidą. Lietuvos galimybės apsiribojo tik jos valdovo asmenių, kurio balso Lenkijai reikėjo, bet kuriam Lenkijos balso reikėjo dar labiau. Ką tik susivienijusiai katalikų bažnyčiai, husitų judėjimas kėlė didelį pavojų. Jis buvo labai neparankus Zigmantui Liuksemburgui, kuris po savo bevaikio brolio Čekijos karaliaus Vaclovo IV mirties 1419 metais tikėjusi užimti jo sostą. Čekai apie Zigmantą, kuris Jūną Husą atidavė Konstanco susirinkimui susiduroti, nenorėjo ir girdėti. Tokia padėtis vertė Zigmantą Liuksemburgą dar labiau atsižvelgti į Vokietijos imperijos opiniją, nes tik čia jis galėjo tikėtis realios paramos Čekijos sostui užimti. Tačiau, kaip netrukus paaiškėjo, šios paramos neužteko. Kiek tai 1420 metais suvaukė Vytautas, sunku pasakyti, bet jau tuo metu jis perprato universalių Zigmanto Liuksemburgo užmojų netitikimą jo turimoms galimybėms. Vytauto pasiekta padėtis jo jau nebevertė kiekvienu momentu paklusti neišvengiamai būtinybei, o tokiu atveju ir jis galėjo būti labai reikalingas. Didysis Lietuvos kunigaikštis jau daug svėrė kaip draugas ar priešas. Iki šiol dengęsis jo gailų šešėlių, dabar Vytautas tengiasi paveikti politinį žaidimą savo poziciją. 1420 m. kovo 11 dienos laiške Vokietijos imperatoriui jis pareikalavo atšaukti Vroclavo sprendimą ir grasino nebūti draugu, jei tai nebus padaryta. Šį reikalavimą jis parėmė labai argumentuotai išdėstytą vieningos ir nedalomos lietuvių tautos doktriną. Didysis kunigaikštis paskelbė – kad Vroclavo sprendimas jo neįpareigoja. Nes Vytauto anspaudo nebuvo jo gailus rašte, kuriuo buvo sutikta Zigmantą pripažinti arbitru. Tuo tarpu Lenkija oficialiai pripažino Vroclavų sprendimą. Tuo pačiu Vytautas parodė, kad Lenkijos karaliaus nutarimai jų nesaisto. Tai dar nebuvo ta opozicija, kuri žymėjo 1398 metų Salino sutartį – bet nebebuvo tęsiama ir Konstanco susirinkimų santykių linija. Vytautas ėmė veikti neapskritai savarankiškai, bet kuomet jam tai buvo naudinga, jis nebedvėjojo tai padaryti ir atgal nebesitraukė. Visu tuo jis tvirtai pradėjo tiesiogiai santykiauti su Vokietijos imperatoriumi. Zigmanto Liuksemburgo 1420 m. gegužės 10 dienos atsakymas Vytautui teisino Vroslavo sprendimą, bet kartu siūlė ir Lietuvai geresnės sienas. Sunerimusiems žemaičiams Vytautas garantavo, kad jų netiduosęs vokiečių ordinui. 1420 metų žiemaus pabaigoje Lietuvoje buvo imtasi kai kurių karo parengties priemonių, kurių iš tikrųjų reikėjo, nes žemaitėjoje pasitaikė kryžiuočių išpolių. Vokiečių ordinas 1420 m. vasarą tarėsi su Švitrigaila dėl ankstesnių susitarimų atnaujinimų. Kryžiuočiams Vytautas pareiškė, kad laikysis paliaubų iki jų pabaigos 1420 m. Liepos 13 dienos, netrukdys prekiauti, keisis belaisviais, bet reikalavo žemaitijos sienų apimančių Nemuno žiotis ir Klaipėdą. Vos pasibaigus paliauboms, Lenkai įsiveržė į Vokiečių ordino žemės ir tai Vytautui labai pravertė. Tarpininkaujant jo gailą ir Lenkijos vyskupams, Vytautas rūpiučio 10 dieną prieimė Švitrigailą ir suteikė jam didelę kunigaikštyje rusų žemėse – Černigovą, Trupčevską, Brenską, Severų Naugardą. Šis kompromisas brangokai kainavęs Vytautui kažkiek patenkino ambicingo Algirdaičio siekius ir visą dešimtmetį pašalino šį kliuvinį iš politinių Vytauto problemų. Įvykių eiga leido Vytautui susitikti su Mykolu Kuchmeisteriu Veliuonoje 1420 m. rugsėjo 8-11 dienomis, jaučiantis gana tvirtai. Su didžiuoju magistru atvyko ir Vokietijos imperatorius pasiuntinys Konradas Weisbergas, tačiau Vytautas demonstratyviai jį ignoravo. Susitarta nebuvo bet pavyko pratesti paliaubas iki 1421 metų Liepos 13 dienos ir numatyti tolesnį tarimasi. Lenkija tarėsi su Vokiečių ordinu atskirai. Nors žemaičių klausimas ir nebuvo išspręstas, Beliono susitikimas savo poslinkiais vis dėlto buvo naudingas Lietuvai. Nepaisant Broclavo sprendimų, kryžiuočiai patys pasiūlė atnaujinti arbitražą. Paliaubos buvo pratestos su išlyga dėl galimo karo tarp ordino ir Lenkijos. Taigi Lietuva ordino atžvilgių pasiliko savo laisvas rankas, o su Lenkija siejusi tiek, kiek tai buvo jai naudinga. Tačiau tarptautinė plotme Vroclavo sprendimas stūmė Lietuvą ir Lenkiją į popiežiaus arbitražą, kurio bijodamos jos ir pateko į Vokietijos imperatoriaus žabangas. Jogailas susirašinėjo su Martynu V nuo 1420 metų pradžiaus popiežius įsakė pratesti paliaubas ir abiem pusėms siūlė pateikti savo argumentus. Husitų revoliucijos sukelta Vokietijos kunigaikščių reakcija dar labiau komplikavo Lenkijos ir Lietuvos reikalus Romoje. Martynas V 1420 m. gruodžio 6 dienos bule liepė jo gailai galutinai pripažinti Vroclavų sprendimą. Vytautas iškilo kaip didžiausia tokių sutaikymų kliūtis. Popiežių teko kreiptis į jį atskirai ir pagaliau vėl pradėti tirti klausimą. Tai atlikti buvo pavesta kardinolui Vilhelmui Filiastriui 1421 metais kovo mėnesį. Lenkų diplomatams pavyko pasamdyti gabius italų teisininkus Milį ir Džeminjanį, reikiamą formą pateikusius Lietuvos argumentus dėl Žemaitijos ir Sūduvos. Plėtojant tautos teisių koncepciją, lietuvių tautai buvo priskirti ir suduviai. Jogaila ir Vytautui pavyko į savo pusę patraukti Brandenburgo margrafą Fredriką, ketinant sužadėti karalaitę Jadvygą. Vytautas visą laiką buvo laikomas jos globėjų su Fredriko sūnumi. 1421 metais balandžio 8 dieną Lenkijos ir Lietuvos valdovai sudarė su Brandenburgo margrafu sąjungą prieš Vokiečių ordiną. Jedvygo sužadėtinis svečiavusi Vytauto dvare, kur buvo vaišingai priimtas. Zigmantui Liuksemburgui iškilo ir Lenkijos bei Lietuvos susitarimo su husitais pavojus. Tokiomis aplinkybėmis lietuvių ir lenkų pusiai pavyko pasiekti, kad 1421 metų gegužės mėnesį bylaus svarstymas būtų atidėtas. Numatytas gegužės 11 dieną Abiejų pusių sustikimas neįvyko, o tarpininkaujant Fridrikui Brandemburgiečiui paliaubos buvo pratestos iki 1422 metų Liepos 13 dienos. Tuo tarpu įvykių plėtotė atskleidė Vytautui naujas galimybės. Zigmantas Liuksemburgas siekė Čekijos saustą užimti jėgą. Paskelbus kryžiaus žygį prieš husitus – Imperatorius 1420 metų vasarą priejo iki Pragus, bet Liepos 14 dieną buvo smarkiai sumuštas. Liepos 28 dieną jis vis dėlto vainikavosi Čekijos karaliumi. Tų metų rudenį jis pakartotinai puolė Prahą, bet vėl skaudžiai pralaimėjo. Čekų taurininkų, stambiųjų bajorų ir miestiečių sparnas siekė savo sąjungininkais padaryti Lenkijos ir Lietuvos valdovus, vienam jų siūlydamas Čekijos karūną. Tuo tikslu čekų atstovai tyrė padėtį jau 1420 metų vasarą. 1421 metų sausio mėnesį Jogaila ir Vytautas Varėnoje prieimė didelę husitų pasiuntinybę vadovaujamą Hineko iš Valčteinų. Čekijos karūna Gediminaičiams buvo pasiūlyta oficialiai. Numanydami, kad jos prieimimas suerzins visą katalikiškąją Europą, Jogaila ir Vytautas nesiryžo jos priimti, bet nenorėjo ir atstumti labai praverčiančios čekų draugystės, ypač jiems palankus buvo Vytautas.